29 skirsnis Valentina papurtė galvą. Aš taip ir maniau, Maksimilianai, tarė ji, tai bepročių patarimas. Ir aš būčiau dar didesnį beprotį, jei tuoj pat nenutildyčiau jūsų vienu žodžiu neįmanoma. Tai susitaikysite su likimu, kad ir koks jis būtų ir net nebandysite kovoti. Paklausė vėl apsiniaukęs Morelis. Taip, nors dėl to tektų mirti. Na kągi, Valentina, tarė Maksimilianas, kartoju jūsų teisybei, iš tikrųjų aš beprotis. Ir jūs man įrodėte, kad aistra aptemdu net blaiviausią galvą. Ačiū, kad protaujate šaltai. Tebūnė taip, sutarta. Rytoj jūs pasidarysite Franco depinė sužadėtinę. Tai vyks ne dėl kokio formalumo sugalvoto komedijų atomasgoms ir vadinamo vedybų sutarties pasirašymu, bet dėl to, kad jūs laisva valia sutinkate. Vėl jūs mane kankinate, Maksimilijanai, tari Valentina, vėl sukiojate durklą žaizdoje. Sakykite, ką jūs darytumėte, jeigu jūsų sesuo paklausytų tokio patarimo, kokį man davėte? Panelė, atsakė Morelis, karčiai šipsodamasis. Juk aš egoistas, jūs pati sakėte, todėl negalvoju, ką darytų kiti mano vietoje, man svarbu, ką aš pats ketinu daryti. Aš pažįstu jūs jau metai, nuo tos dienos, kai jūs pažinau, visos mano laimės viltys buvo sudėtos į jūsų meilę. Atėjo diena, kai jūs pasakėte, jog mane mylite. Nuo tos dienos, svajodamas apie ateitį, aš tikėjau, kad jūs būsite mano. Čia buvo visa mano gyvenimo prasmė, dabar jau apie nieką negalvoju, tik sakau savo, kad laimė nusigrėžė nuo manęs. Aš tikėjausi dangaus žemėje ir praradau jį. Juk dažnai atsitinka, kad lošikas pralošia ne tik tai, ką turi, bet ir tai, ko neturi. Tuo žodžius Morelis ištarė visai ramiai. Valentina pažiūrėjo į jį didelėmis tyriančiomis akimis, kartu mėgindama nusleipti nuo Morelio žvilgsnio tai, kas dėjosi jos besidrumšinčioje širdyje. Bet vis dėlto, ką jūs darysite, paklausė Valentina. Turėsiu garbės atsisveikinti su jumis, panelė, šaukiuosi liudytojų Dievą, kuris girdi mano žodžius ir mato mano širdį, jog linkiu jums tokio ramaus, laimingo ir įdomaus gyvenimo, kad jame neliktų vietos mano atminimui. O, sudėjavo Valentina. Sudie, Valentina, sudie, nusilenkdamas tarį Morelis. Kur jūs einate, sušuko Valentina, tiesdama pro grotas ranką ir griebdama Maksimilianą už frako. Pati susijaudinusi, jis suprato, kad jos mylimasis tik dedasi ramus. Kur jūs einate? Aš pasirūpinsiu nepadaryti jūsų šeimai dar vieno nemalonumo ir pasielgsiu taip, kad mano pavyzdžių galės sekti kiekvienas garbingas ir ištikimas vyras patekęs į mano padėtį. Prieš palikdamas mane pasakykite, ką ketinate daryti, Maksimilianai. Morelis liūdnai nusišypsojo. Pasakykite, būkite geras, maldavo mergina. Ar nepakeitėte savo nusistatymo, Valentina? Aš negaliu jau pakeisti, nelaimingasis, jūsgi žinote – sušuko ji. Tai sudie, Valentina. Valentina papurtė geležinius virbus su tokia jėga, kokios nebūtum iš jaus tikėjęsis. Kadangi Morelis ėjo tolyn, ji ištiesė jį rankas ir gražydama jas sušuko. Ką jūs ketinate daryti, aš noriu žinoti, kur jūs einate. O, būkite rami, staptelėjęs tarė Maksimilianas, aš nežadu už man skirtus likimo smūgius užkrauti atsakomybės kitam žmogui. Kitas imtų grasinti jums, jog eis pas poną depinę, įžeis jį kausis. Visa tai kvaila. Kuo čia dėtas Francas? Šį ryt jis matė mane pirmą kartą gyvenime ir jau pamiršo, kad matė. Jis net nežinojo, kad gyvena toks morelis, kai jūsų šeimus paskyrė judu vieną kitam. Aš neturiu už ką prie jo kipti ir prisiekiu, nesuvedinėsi su juo sąskaitų. Tai su kuo? Su manim? Su jumis, Valentina, gink dieve, Moteris apskritai šventa, o mylima moteris juo labiau. Vadinasi, su savim nelaimingasis. Aš juk dėl visko kaltas, tari Morelis. Maksimilianai, pašaukė Valentina, Maksimilianai, eikite čia, aš reikalauju. Maksimilianas, švelniai šipsuodamasis, priejo artin. Jeigu neišbliškęs veidas, būtum galėjęs pamanyti, kad jis visai ramus. Klausykite, ką aš jums pasakysiu, mieloji, brangioji Valentina, tari jis melodingu nuširdžiu balsu. Tokie žmonės kaip mudu, kuriems niekuomet dėl jokios minties nereikėjo rausti nei prieš žmonės, nei prieš tėvus, nei prieš dievą, turi teisę viską žinoti vienas apie kitą. Aš ne romano personažas, ne melancholiškas herojus, aš nevaizduoju nei Manfredo, nei Antonijaus. Tačiau be skambių žodžių be įtikinėjimų, be priesaikų, atidaviau savo gyvenimą jums. Jūs pasitraukite nuo manęs ir teisingai darote, aš jums jau sakiau tai ir dabar kartoju. Bet šiaip ar taip, jūs pasitraukite nuo manęs ir mano gyvenimas baigtas. Kai jūs nuo manęs nutolisite, Valentina, aš liksiu vienas pasaulyje. Mano sesuo laiminga su savo vyru, jaus vyras man tik svainis, ji tik šeimininiai papročiais jėja su manimi. Vadinasi, niekam visoje žemėje nereikia dabar jau nenaudingo mano gyvenimo. Štai ką aš padarysiu. Iki paskutinės akimirkos, kol jūs nesusituokusi, aš lauksiu. Nenoriu prarasti nei menkiausios galimybės, kurią kartais pakiša likimas. Juk iš tikrųjų per tą laiką Francas Depinė gali numirti arba tuo momentu, kai jūs žengsite prie altoriaus, į altorių gali trenkti per kūnas. Pasmerktasis mirti tiki viskuo, jam net stebuklai atrodo įmanomi, jeigu teikia vilties išsigelbėti. Tai va, aš lauksiu iki paskutinės akimirkos, o kai mano nelaimė bus įvykusi, kai jau tikrai bus po visko, kai užges paskutinė vilties kibirkštėlį, tada parašysiu slaptą laišką suvainiui, o kitą policijos prefektui, pranešiu jiems, ką ketinu daryti ir kur nors miške ant griovio krašto ar ant kokios nors upės kranto nusišausiu. Tai taip pat tikra, kaip tikra ir tai, kad aš esu sažiningiausių kada nors Prancūzijoje gyvenusio žmogaus sūnus. Valentinos kūną nupurti konvulsyvus drebulys. Ji paleido virbus, už kurių laikėsi jos rankus bejėgiškai nusviro ir dvi dideliais ašarus nurėdėjo per skruostus. Morelis stovėjo prieš ją rūškanas ir tvirtas. Pasigailėkite, pasigailėkite, prašė ji jūs nepakelsite prieš save rankus, juk ne? Prisiekiu garbę, pakelsiu, tari Maksimilianas, bet ar jums tai svarbu? Jūs atliksite savo pareigą ir jūsų sąžinė bus rami. Valentina suklupus spausdama rankas prie plyštančios ir skausmų širdies – Maksimilijanai, Maksimilijanai, mano draugė, mano broli žemėje, mano tikrasis vyrė danguje, maldauju tave, daryk kaip aš, gyvenk kentėdamas, gal ateis diena, kai mes susijungsime. Sudie Valentina, pakartojo Morelis. Dieve mano, neapsakomai susijaudinusi, pakėlusi rankas į dangų tarį Valentina. Tu matai, aš padariau viską, ką galėjau, kad likčiau nuolanki duktėjai. Aš prašiau, maldavau, verkiau, jie nepaklausė nei mano prašymų, nei maldavimų, nei verksmų. Tai štai, toliau kalbėjau jie tvirtų balsu, šluostydamasi ašaras. Aš nenoriu mirti nuo sąžinės graužimo, verčiau mirsiu iš gėdos. Jūs gyvensite, Maksimilianai, o aš priklausysiu jums ir niekam kitam. Kada? Kuriuo metu? To jau? Sakykite, liepkite, aš pasirengusi. Morelis jau žengęs kelis žingsnius tolyn nuo vartų vėl grįžo ir pabalęs iš džiaugsmo visas nušvitęs pro virbus ištiesė rankas Valentinai. Valentina, tarė jis, brangioji mano draugė, nekalbėkite taip su manimi arba leiskite man numirti. Jeigu jūs mane mylite taip, kaip aš jūs, tai kam tada ta prievarta? Nejau tik iš gailesčių norite priversti mane gyventi, tada jau geriau mirti. Iš tikrųjų, sušnipždėjo Valentina, Kasgi mane myli šiame pasaulyje jis, kas mane guodė ir lengvino skausmus jis, su kuo susijusios visos mano viltys, į kas minga mano nedrasus žvilgsnis, kas teikia poilsio mano kraujuojančiai širdžiai. Jis, jis vienas, kaipgi taip pat ir tavo teisybė, Maksimilianai. Aš eisiu su tavimi, paliksiu tėvų namus, viską paliksiu. Kokia aš nedėkinga, sukūkčiau Valentina, viską net senelį, kurį buvau užmiršusi. Ne, tarė Maksimilianas, tu jų nepaliksi. Sakei, kad ponas Nuartie rodos man palankus. Prieš pabeigdama viską jam pasakyk, jo pritarimas pateisins tave prieš Dievą. Paskui, kai tik susituoksime, jis persikels pas mus ir užuot turėjęs vieną, turės du anūkus. Tu man pasakojai, kaip su juo susikalbi, aš taip pat greitai išmoksiu tą graudžią ženklų kalbą, pamatysi. Prisiekiu tau, Valentina, vietoje nevilties, kuri mūsų laukia, aš tau prižadu laimę. Matai, Maksimilianai, kokią galę tu man turi. Aš beveik pasiruošusi tikėti tuo, ką tu sakai, nors visą tai nesąmoniai. Tėvas prakeiks mane, aš jį pažįstu, žinau jo nepalenkiamą širdį, jis niekuomet man neatleis. Todėl klausykite, Maksimilianai, jeigu drumu prašymais ar per kokį atsitiktinumą, nežinau kaip, žodžiu, jei kaip nors man pavyks atidėti vestuves, tai jūs palauksite gerai? Taip, prisiekiu, jeigu jūs prisieksite, kad tos siaubingos vestuviais neįvyks ir kad jūs pasakysite ne, jeigu jūs prievartą nutemptų pas merą ar kunigą. Prisiekiu, Maksimilianai, tuo, kas man brangiausia pasaulyje, savo motinos vardu. Tuomet palauksime, sutiko Morelis. Taip, palauksime, tarė Valentina, kuriai nuo tų žodžių palengvėjo. Juk tiek daug kas mus gali vargšus išgelbėti. Pasitikiu jumis, Valentina, tarė Morelis. Viskas, ką padarysite, bus gerai. Bet jeigu jūsų maldavimai liks neišgirsti, jeigu jūsų tėvas ir ponė de Senmeran reikalaus, kad Francas Depinė rytoj atvyktų pasirašyti sutarties, tada Morelį, juk aš daviau žodį. Užuot pasirašiusi, aš ateisiu pas jūs ir mudu pabėgsime, bet iki tol negundikime Dievo, nesimatykime. Ir taip tik per apvaizdos malonę mudviejų dar neužtiko, jeigu mus užkluptų, jei pamatytų, kur susitikinėjame, viskas būtų baigta. Jūsų tiesa, Valentina, bet kaip aš sužinosiu, per notarą Dešaną, aš jį pažįstu, ir per mane. Aš jums parašysiu, nebijokite, dėvė mano Maksimilianai juk tos vedybos man taip pat bjaurios kaip ir jums. Ačiū, nuoširdus, ačiū, mano dievinamoji Valentina. Taigi nutarta. Kai tik sužinosiu valandą, atlėksiu čia, jūs perlipsite per tvorą, tai jums nebus sunku, aš jūs prilaikysiu. Prie daržo vartelių lauks karieta, seisime ją ir aš nuvešiu jūs pas seserį. Ten mes leipsimės nuo visų arba nuo nieko nesislėpsime, kaip jums patiks. Ten būsime tvirti žinodami, kad teisybei mūsų pusėje ir kad turime teisę būti laimingi. Mes nesileisime papjaunami kaip ėriukai, kurių vienintelis ginklas – aimanus. Tebūnė taip, tari Valentina, ir aš jums, Maksimilianai, pasakysiu. Ką jūs padarysite, viskas bus gerai. Mieloji. Na, ar jūs patenkintas savo žmoną, liūdnai paklausė mergina. Valentina, brangioji, maža pasakyti taip. Vis tiek pasakykite. Valentina prisiglaudė, ar geriau pasakius, priglaudė lūpas prie grotų, ir jos žodžiai kartu su švelniu alsavimu padvilkė tiesiai Moreliui į lūpas. Jis iš kitos pusės prispaudė lūpas prie šalto, nepermaldaujamo pertvaro. Iki pasimatymo, tarė Valentina, atsiplėždama nuo tos laimės. Iki pasimatymo. Ar gausiu jūsų laišką? Taip. Ačiū brangioji žmonelė, iki pasimatymo. Pasigirdo nekaltas, orų siunčiamas pabučiavimas ir Valentina nubėgo liepų alėją namo. Morelis pasiklausė, kaip tyla už krūmų kliūvančius jau suknelės šiukždesys ir smėlio gurgždėjimas jai po kojomis, paskui su palaiminga šypsena pakėlė akis į dangų, dėkodamas jam, kad atsiuntė tokią meilę ir taip pat nuėjo. Jis grįžo namo ir laukė visą vakarą ir visą rytojaus dieną, bet negavo jokios žinios. Pagaliau trečią dieną, apie 10 valandą ryto, besirengdamas eiti pas notarą Dešaną, gavo paštų laiškelį ir iš karto suprato, kad rašo Valentina, nors niekada nebuvo matęs jos rašysenos. Laiškelėje buvo parašyta. Nieko nepadėjo nei ašarus, nei maldavimai, nei prašymai – Vakar dvi valandas išbuvau Pilypo Ruliečio bažnyčioje ir dvi valandas iš viso širdies meldžiau Dievą. Bet jis toks pat nejautrus kaip ir žmonės, ir sutartis numatyta pasirašyti šį vakar 9 valandą. Aš ištikima savo žodžiui, kaip ištikima savo širdžiai, morelė. Tas žodis duotas jums ir ta širdis jūsų. Taigi šį vakar be 15 minučių 9 prie grotų. Jūsų žmona Valentina de Vilfort. Po skriptum. Mano vargšiai seneliai vis blogiau ir blogiau. Vakar ji taip susijaudino, kad ėmė klėdėti, o šiandien jau sklėdesys labai panašus į pamišimą. Juk jūs mane labai mylėsite tiesa, kad užmirščiau, jog palikau ją taip sunkiai sergančią. Man rodos, nuo senelio nuartyje slepiama, jog sutartis bus pasirašyta šį vakarą. Morelis nepasitenkino Valentinos pranešimu, jis nuėjo pas notarą, kuris patvirtino, kad sutarties pasirašymas numatytas 9 valandą vakarų. Paskui jis užsuko pas Montekristą ir čia sužinojo daugiau smulkmenų. Francas pats buvo atvažiavęs pranešti grafui apie tas iškilmes. Pone de Vilfort pranešė jam atsiprašydama, kad jo nekviečia, nes Markizo de Senmerano mirtis ir jo našliais lyga gaubs įvykį liūdėsių šį du, ir ji nedrįsta temdyti juo grafą, kuriam linkė visokiojopos laimės. Išvakarėse Francas buvo supažindintas su pone de Senmeran – kuri tą progą buvo atsikėlusi iš lovos, bet po pasimatymų su juo vėl atgulė. Nesunku suprasti, kai baisiai jaudinosi Morelis ir to žinoma negalėjo nepastebėti skvarbus grafo žvilgsnis. Užtat Montekristas elgėsi su juo dar maloniau negu visada, elgėsi taip maloniai, kad du ar tris kartus Maksimilianas buvo besižiojęs jam viską papasakoti. Bet prisiminęs Valentinai duotą pažadą, išlaikė paslaptį savo širdyje. Ta diena Maksimilianas gal 20 sykių perskaitė Valentinos laišką. Pirmą kartą ji jam rašė ir kokią progą. Kaskart skaitydamas juos žodžius, Maksimilianas kartojo savo priesaiką – padaryti Valentiną laimingą. Iš tikrųjų, kokios galius įgauna žmogui mergina, pasiryžusi tokiam drąsiam žingsniui. Su kokiu atsidavimu privalo jai tarnauti tas, kuriam jie viską aukoja. Kaip karštai turi garbinti ją mylimasis – Ji turi būti vyrui ir karalienė, ir žmona, rodos maža vieno širdies, kad galėtų jai atsidėkoti ir mylėti. Morelis, neapsakomai jaudindamasis, svajojo apie tą akimirką, kai Valentina ateis ir tars jam. Aš čia, Maksimilianai, laikykite mane. Jis buvo viską parengęs jai pabėgti. Daržo Liucernoje paslėpė dviejas kopečias, Kabrioletas, kurį turėjo važinčiauti pats Maksimilianas, laukė paruoštas. Jokio tarnų, jokio žibinto. Jis uždeg šviesas tik įsukęs į kitą gatvę, kad dėl per didelio atsargumo nepakliūtų policijai į rankas. Kartkartimis Morelio kūnų perbėgdavo drebulys. Jis svajojo apie tą akimirką, kai padėjęs Valentinai perlipti per tvūrą, pajus savo glebyje virpančią bejėgę merginą, kuriai iki šiol išdrįsdavo nebent ranką paspausti arba pabučiuoti pirštų galiukus bet po pietų, artėjant sutartai valandai, Morelis panūdo vienumos. Jo kraujas kunguliavo, paprasčiausias draugo klausimas, net balsas jį būtų erzinęs. Jis užsidarė savo kambaryje, pamėgino skaityti, tačiau akys lydo per eilutes, o protas nieko nesuvokė. Jis metė knygą ir antrą kartą pradėjo braižyti pabėgimo planą kopiečias daržą. Pagaliau atėjo lemiama valanda – Labai įsimylėjęs žmogus niekuomet neleidžia laikrodžių rodiklėms ramiai eiti savo keliu. Morelis taip dažnai kamavo savąjį, kad galų gale šeštą valandą jis ėmė rodyti pusę devinių. Tada Maksimilijanas pasakė savo, jog metas važiuoti, nors sutartis turi būti pasirašyta 9 valandą, bet greičiausiai Valentina nelauks tos nereikalingos ceremonijos. Todėl pagal savo laikrodį išvažiavęs iš Melė gatvės lygiai pusę devinių, Morelis įėjo į daržą tuo metu, kai Pilypo ruliečio bokšto laikrodis mušė aštuonis. Arklį ir kabrioletą Maksimilianas pastatė už apgriuvusios lūšnos, kurioje paprastai sleipdavusi. Pamažu ėmė temti, tankų sodo medžiai dunksojo kaip juoda neperregima siena. Tada Morelis išėjo iš savo slėptuvės ir virpančia širdimi žvilgtelėjo pro vartų grotas. Sode dar nieko nebuvo. Išmušė pusė devinių. Belaukiant praslinko dar pusvalandis. Morelis vaikštinėjo šen bei ten ir nuolat žvilgčiojo pro plyšį tarp lentų. Sode darėsi vis tamsiau ir vaikinas veltui ieškojo tamsoje baltos sukneliais, veltui tyloje mėgino išgirsti žingsnių garsą. Pro lapus vos įžiūrimas namas taip pat dumšojo neapšviestas. Nebuvo jokių ženklų, kad jame laukiamas svečių tokia reikšminga proga, kaip vedybų sutarties pasirašymas. Morelis išsitraukė laikrodį. Jis rodė be 15 minučių 10. Tačiau beveik tuoj pat bokšto laikrodis, kurio dužius du ar tris kartus jis jau buvo girdėjęs, išmušė pusę dešimtaus. Taigi jo kišeninis laikrodis skubėjo. Jis laukė visą pusvalandį ilgiau, negu buvo pasakiusi Valentina. Ji žadėjo ateiti 9 valandą, gal net kiek anksčiau, o ne vėliau. Moreliui tai buvo pačių sunkiausius minutės. Kiekviena sekundė daužė per širdį tarsi švininis kūjis. Net nuo menkiausio lapų šnaresio, silpniausio vėjo dvelgtelėjimo jis krūptelėdavo, kakta sudrėkdavo nuo prakaito. Tuomet visas drebėdamas jis pristatydavo kopečias ir, nenorėdamas gaišti laiko, uždėdavo koją ant pirmutinės pakopos. Taip besikaitaliuojant vilčiai ir baimiai, tai smarkiau sudunksint, tai nurimstant širdžiai, bokšto laikrodis išmušė dešimt. Ne, negalimas daiktas, kad sutarties pasirašymas truktų taip ilgai, sušnipždėjo siaubo apimtas Maksimilianas. Turbūt įvyko kas nors nenumatyta. Juk apsvaršiau visas galimybės, apskaičiavau, kiek laiko gali užimti visi formalumai. Tikriausiai kas nors atsitiko. Ir jis susijaudinęs tai žingsnevų palei tvorą, tai glaudė degančią kaktą prie šaltos geležies. Gal Valentina apalpo pasirašiusi sutartį, gal ją nutvėrė, kai bandė bėgti? Galėjo įvykti tik vieną arba antrą, ir tai stūmė jį į neviltį. Pagaliau jis nusprendė, kad jėgus paliko Valentiną bebėgančią ir ji guli kur nors sode apalpusi. Jeigu taip, sušuko jis, greitai lipdamas kopečiomis aukštyn, aš galiu ją prarasti ir pats būsiu kaltas. Demonas, pakuždėjęs jam tą mintį, jau nebepaliko ir atkakliai zyzė į ausis. Dėl tokio atkaklumo spėjimai, valandėlį logiškai pasvaršius, virsta įsitikinimais. Jo akys, bandydamos pragręžti vis tirštėjančią tamsą, rodos įžiūrėjo juodoje alėjoje kažką gulint. Morelis įsidrasinęs net šūktelėjo ir jam pasivaideno, kad vėjas atnešė neaiškį dejonę. Pagaliau išmušiai pusė vienuoliktos. Ilgiau buvo neįmanoma laukti, visko reikėjo tikėtis. Maksimilianui smilkiniuose tvinksėjo, akise mirguliavo. Jis apžergė užtvarą ir nušoko į kitą pusę. Dabar jis buvo Vilforo sode, įlindęs į jį slapčia. Jis buvo numatęs, kuo visą tai gali baigtis, bet nei nemanė grįžti atgal. Po valandėlės perėjo medžių guotą. Iš čia aiškiai buvo matyti visas namas. Dabar Morelis galutinai įsitikino tuo, ką pirma tik spėliojo, mėgindama žvilgsniu prasiskverbti pro sodo tankmę. Vietoje šviesų, kurias tikėjusi pamatyti žėrint pro kiekvieną langą, kaip ir dera iškilmių dienomis, jis pamatė tik pilką masę, skendinčią dideliame šešėlyje, nes ant mėnulio buvo slinkęs milžiniškas debesis. Tik kartkartėmis trijose antro aukšto languose tarsi paklaikės sušvyščiodavo menka žiburėlis. Tai buvo ponios desanmeran kambario langai. Lygiai degė šviesa už raudonų užuolaidų, jau skabojo ponios devilfor miegamajame. Visą tai Morelis spėjo. Norėdamas kas valandą mintimis sekti Valentiną, jis dažnai klausinėdavo ją, kaip išdėstyti kambariai namuose, todėl pažinojo juos, nors nei kartų nebuvo ten lankęsis. Tamsa ir tyla išgazdino labiau negu Valentinos neateimas. Lyg nesavas, paklaikęs ir skausmo, jis nusprendė įveikti visas kliūtis, kad tik pamatytų Valentiną ir sužinotų apie nujaučiamą nelaimę, nors ir nežinojo, kokia ji. Morelis priejo prie paskutinių medžių ir jau ruošėsi kiek galėdamas greičiau perbėgti iš visų pusių atvirą gėlyną. Bet staiga vėjas atnešė tolimų žmonių balsus. Juos išgirdęs jis pasitraukė atgal į krūmus ir tyliai stovėjo čia nejudėdamas tamsaus slepiamas. Jis jau žinojo, ką darys. Jeigu tai Valentina ir jeigu ji eis pro šalį viena, jis ją šūktelės. Jeigu ji bus ne viena, tai jis bent įsitikins, kad jai neatsitiko nieko bloga. Jeigu tai bus kas nors kitas, tai jis nugirs bent keletą žodžių iš jų pasikalbėjimo ir atskleis iki šiol neišaiškintą paslaptį. Tuo metu mėnulis išlindo iš po jį dengusio debesio ir Morelis pamatė, kaip į priengį išėjo ponas Devilforas su juodai apsirengusiu vyru. Jie nulipo priengio laiptais ir pasuko alėjus link. Jam žengus vos keletą žingsnių, Morelis pažino juodai apsirengusi vyrą. Tai buvo daktaras Davrinjį. Matydamas juos besiartinant, Maksimilianas nejučiom ėmė trauktis atbulas, kol atsirėmė į guotų viduryje augančių klevų kamieną, prie kurio turėjo sustoti. Po vyrų kojomis netrukus liovėsi gurgždėjęs smėlis. Ak, brangus daktarė, kalbėjo karališkasis prokuroras, tikrai ant mano namų užsirūstino dangus. Kokia baisi mirtis, koks netikėtas smūgis. Nebandykite manęs guosti žaizda, per daug gyva ir per daug gili. Mirė, mirė. Šaltas prakaitas išpylė Maksimilianui kaktą, dantį subarškėjo. Kas mirė tuose namuose, kuriuos pats Vilforas vadina prakeiktais? Brangus ponė Devilforai, atsakė gydytojas tokiu balsu, nuo kurio Morelis dar labiau užsigando. Aš jūs atsivedžiau čia neguosti priešingai. Ką jūs norite pasakyti? Paklausė įsigandęs karališkasis prokuroras. Noriu pasakyti, kad už jūs ištikusios nelaimės lypi kita, gal dar didesnį. O dieve, sušnipdėjau Vilforas, sudėjęs rankas, ką jūs man dar pasakysite? Ar mes čia vieni, mano draugė? Taip, žinoma, bet kam tas atsargumas? Aš jums noriu atskleisti vieną baisų dalyką, atsakė daktaras. Seiskime. Vilforas neatsisėdo, o greičiau klastelėjo ant suolų. Daktaras atsistojo prieš jį ir uždėjo ranką jam ant peties. Morelis, pastiręs iš baimės, vieną ranką prispaudė prie kaktos, kitą prie širdies, bijaudamas, kad tie du neišgirstų jos dunksėjimų. Mirė, mirė, kartu su širdies dūžiais aidėjo galvoje. Ir jis pats jautėsi mirštas. Sakykite, daktarė, aš klausau, tari Vilforas. Smokite, aš pasirengęs viskam. Žinoma, žinoma, ponia Desenmeran nebe pirmos jaunystės, bet vis dėlto ji džiaugiasi puikia sveikata. Morelis pirmą kartą per tas dešimt minučių lengviau atsikvėpė. Ja pribaigė sielvartas, tari Vilforas. Taip, sielvartas, daktarė. Ji išgyveno su markizu 40 metų. Nesielvartas, brangus Vilforai, nesutiko gydytojas. Būna nors ir retai, kad nuo sielvartų žmogus miršta, bet miršta ne per dieną, ne per valandą, ne per dešimt minučių. Vilforas nieko neatsakė, jis tik pakėlė galvą ir sumišęs pažvelgė į daktarą. Ar jūs buvote, kai prasidėjo agonija? paklausė Davringį. Žinoma, atsakė karališkasis prokuroras, juk šnipštelėjote man, kad neišeičiau. Ar pastebėjote simptomus lygos, nuo kurios mirė ponė Desenmeran? Aišku, Markizą ištiko trys priepoliai pasikartoja kas keletą minučių, kas kart vis po trumpesniais pertraukos ir vis sunkesni. Kai jūs atvykote, ji jau buvo pradėjusi dusti. Paskui jai užėjo priepolis, kurį aš palaikiau nerviniu. Rimtai ėmiau nuogastauti tik tada, kai pamačiau, kad jai keliantis lovoje keistai įsitempi galūnys ir kaklas. Tuomet iš jūsų veido supratau, kad padėtis kur kas sunkesnė negu aš maniau.